بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه من قلم سباب زتلاك يقويك المتملك ونمك من يكبيب أميليك ومميو وزيادة يعني من يكم بلكيش مميوك من يكم منغوز بلا نبتك يهي الزوجة التي يقال لها إنها متملكة ونمك أنبيا نأيتو قم بأينو من يمملك واندوا نأينو من ينقوه والتي يقال لها تحب التملك الزائدة يقول أنبيا أنا ينبيو فبهو ونمك نيبيلا من أمليك ونينجيز وزيادة والسيطرة على زوجها نكم بنكيش مميو وعلى حياتها نيوحيك وهذا أيضا يدخل فيه الوسواس نقول لنياكي anaingiwa jambo hili pia linaingiwa na wasiwasi fahiya aidan la turidu an yuhibba ahadan ghairaha mwanamke huyu katika tabia yake anakuwa hapendi wala hataki mumewe ampende yoyote asiyekuwa yeye hata innaha tajiru ala idha raathu barran biummihi mpaka huwa anakasirika na kuwa mnyonge na kulalamika atakapomuona mume anamfanyia wema mama yake si labda mche nguvu amsapoti kwamba huyu ni mama mkwe wangu mtie hili mfanyie hili usimsahau mama yako pamoja na kwamba mnafanyia sie ihsan ikawa ile mwanamke labda anamuhimiza ana, ana mumewe katika ile lakini yeye anapomuona mume wake barran bi ummihi akiwa anamfanyia wema mama yake aa, eh, anasema atufan alaiha akiwa na huruma juu yake mulabbiyan litalabatiha akiwa ni mwenye kuitikia matakwa yake au yahnu ala ikhwati au ni mtu ambaye mwenye kuonea huruma ndugu zake anawasaidia katika mambo mbalimbali wakiwa na shida zao anawatatulia fanye kuhitajia fikra mawazo mali anaitoa kuwapa ndugu zake hata kwa ndugu zake tatadhajjaru min hadha mwanamke anakasirika na kuvimba kwa jambo hili tusaitir alayhi na anampelekesha na kumwendesha wala turidu alhubba walhanana illa la hataki mumewe awe na mapenzi na upole kwa yoyote isipokuwa yeye waturidu an yastaslima laha faqat na anataka mumewe ajisalimishe kwake yeye tu akimwamrisha jambo akimkataza jambo yeye peke yake maanake kama mtoto wake aliomlea vile waturidu an takuna hiya almusaitara alayhi na anataka yeye awe ndiyo mwenye nguvu juu yake famithlu hadhihi zauja mfano wa mke kama huyu lau istamarat ala hadha alhal lau kama ataendelea katika hali hii hariyun bi zawjiha yutalliqa ni jambo ambalo lipo lenye kustahiki kwa mumewe kumwacha mwanamke kama huyu muda mwingine mtu hataki hata ndugu yake waliozaliwa baba mmoja mama mmoja awe na ukaribu naye amsaidie amfanyie ihsani hujui watu walivyokuwa mwanzo wameishi vipi udugu wao walipitia yapi namna walivyokulia walikutana na yepi na yapi kuna watu wanapendana katika udugu na hili katika neema kwa sababu sikoo zote ambazo zipo katika hali hiyo sasa mwanamke mwingine akimuona ndugu yake mume yupo karibu eh yeye analalamika tu kwamba anawafaidisha ndugu zake msifediki na kitu mpaka mama yake ambayo wewe ni mamkwe wako sahihi ni katika akhlaki mbaya na yani katika mambo ambayo yenye kuvunja ndoa nyingi za Uislamu mwanamke ajielewe kwa sababu ndoa inapopatikana unaunga ukoo baina ya upande wa mwanamume na upande wa mwanamke sasa isiwe unatengeza uadui na kuweka vijembe yani kuna watu wakishaingia katika ndoa tu basi wale dada wa mume wake wote wanakuwa ni wakorofi anafanya uadui atafatilia ukoo wao ulivyo atazijua sasa wewe wale si dada zake hujui kama ukoo huu haukatiki kwa sababu eh, mafungamano ya ndoa yanaweza kaisha muda wowote ikawa tena watu waruhusiwi kuona kuonana lakini hawa vyovyote atakavyokuwa midamu ni waislamu ni jambo ambalo wanakufa nalo la udugu manake udugu hauishi sasa lazima mwanamke alielewe jambo hilo na awe ni mtu ambaye mwenye kuleta mapenzi asiwe ni mtu ambaye mara akaweka status anampiga vidongo ifi yake mara kavaa kanga mara kavaa hivi ambaye hana nafasi kwa mwanamke wa dini halafu pia kuna mwanamke almutamarrida mkorofi aidan hunaka zawjatu almutamarrida au zawjatu almutamarrida yallati tatamarrad mwanamke mkorofi ni yule ambaye mwenye kufanya uasi na ukorofi ala hayati zawjiha katika maisha mumewe fahiya la tardha bilfaqri ye haridhii ufaqiri hali ambayo yuko nayo la taqna bilqalil hatosheki na kidogo bali lmuzidi bikathrati lmutalaba bilkamaliyati bali yeye ni mwenye kuzidisha kwa kule kutaka matakwa mingi kwa yale mambo ambayo si ya lazima mara mkochi mara sijui tiles hizi zishaharibika shakaa mwaka tafute nyingine mara sijui rangi hii yani hali ya mume unakuta ni hali ngumu na anapambana lakini yeye akikaa mara hichi mara kile na si kama aletewi mathalan lakini kwamba akishakaa akishaona kwenye eh, fashion fulani kuna kitu kipya kimeingia basi yeye kile alichokuwa nacho na kuna si cha thamani kuna wengine kama kile hawanacho wangapi katika wanawake waume zao wanaangalia masimu makubwa lakini akishaona kuna toleo jingine limekuja anaanza kumsumbua sasa hadi katika al-kamaliyat والامور الماليه na mambo كمال وعدم الصبر على قلة الوضع المالي alwad'i almali na mwanamke kama huyo anakuwa hawezi juu ya uchache wa hali ya mali wa adami sabri ala alwadhi sihi kadhalika hawezi kufanya subra katika mambo ya kiafya eh au mwenye jino tu basi nyumba nzima itahanikiwa fujo lake na kulalamika yani hamna subra katika maisha yao وهي بذلك تضغط على زوجها na kwa hali hiyo huwa anamsumbua mumewe hata yunafidha laha rahabatiha mpaka mume anamtekelezea ile matakwa yake ana furaha pengine yupo kazini au pengine ametoka katika shughuli zake ninaumwa sina raha na pengine ukenda na mtu anafanya shughuli zake anafanya mambo yake ile kuvumilia kumsubiria mumewe ni jambo ambalo haliwezi watutalibu zaujaha bima la yastati utamkuta na mtaka mumewe kitu ambacho hakiwezi hali yake ni mnyonge mume huyo ana majukumu mambo ya ndani ni mazito lakini yeye anamtaka baibui na laki nne eh, aliyekuwa mume mshahara wake ufiki na hali yake anayejua fahiya tabhaf an nafsiha wa saadatiha faqat yeye huwa anaitazama nafsi yake wakati huu bwana nafsi yangu inahitaji kitu fulani eh pengine chakula cha ndani kipo lakini anasema mimi leo sina hamu ya hii hichi ambacho kipo ndani huyu na hamu ya kitu fulani na pengine mume hana uwezo kwa siku ile basi atafanya vishindo na vituko itakuwa ni balaa wala tuhafidhu ala zawjiha au baitiha wala mhifadhi mumewe au nyumba yake wa kathira man tantahi hadhihi zawja bitalaq na mara nyingi mke kama huyu jambo lake huisha kwa kupewa talaka kwa dada tutizame eh, neema hii ya ndoa sio jambo jipesi kwamba watu walihangaika wakakaa vikao ukaolewa ukapewa nasaha alafu siku mbili tatu mm, mdharau unaona si kitu ilinde ndoa yako ihifadhi ndoa yako iheshimu ndoa yako sio hesabu tu leo kwa huyu kesho kwa huyu ikawa wewe watu wote wanakujua la nasallallahu salamata alafia allah